barusha barusha nguhere barushe guhere radiyo isanganiro mu kuyitunganya ikaba igendera abanyagihugu mu mihinga itandukanye y'uburundi udushimwe ku batora ibibazo ntiwararaye muri nawe kaza mu kiganiro barushe guherera ikiganiro uno munsi mwatunganirijwe n'ikigo senapi ikigo cishinze kubura no gukinga amatati mu mugambi wacu tuganire twubake umugambi ufashe mu mugongo n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya uno munsi rero tukaba turi hano ku mugwa mukuru w'intara ya muhinga mu kiganiro cyacu cyo kora uno munsi mu buhinga bw'ibyuma turi kumwe na kimana francois tukaba turi kumwe kandi na inosa bibonimana mukaba muri kumwe n'abajenama n'abadiyakoni mukaba rero muri kumwe n'umujenama mukuru wa rino akaba ari didiye niyonzima didiye niyonzima mpera akayambu bano banyamuhinga ndabaramukije mwese yamu yamu uwo rero akaba ari umujenama mukuru wa rino shengero jewe rero niha ijambo niko ndavuga nkaba nitwa marene habyarimana nkaba ndi umudiyakoni mukuru wa rino shengero ry'abantu shemuhere muhingaye kiganiro rero kigizwe n'ibibazo n'inyishu inyishu zose zaba zivugirwa ngaha icyo nubasaba rero ni uko mwokumviriza inyishu ziroroshe turaza turahamagara umugwi w'abantu bakaza ngaha bakidondora tukababaza ikibazo abagitoye ubushimwe muri ubu bushimwe mubona ngaha harimo agashimwe ka nyuma ka telefone ni ukuvuga turafata ibibazo bya mbere abazoba babitoye baca bahagarara ngaha bagaca baja rero muri finale ariyo ifinale mitiki ikaba ariyo y'itelefoni imbere yuko mbandanya reka umujenama abashyikirize mu ncamake mujenama bambwire amategeko aza kuranga kino kiganiro cyane bantu bo ngaho muyinga mwabyumvise bimwe yabivuze dufise ibibazo ibibazo ikibazo kimwe cyose ugitora aronka ubushimwe yavuze uti inyishu zose ziravugirwa hano hariho umushinganama afata ijambo hano ibyo aza kuvuga byose nibyo tuza kubabazamo ibyo rero mubyumve neza hakiri kare nta kintu na kimwe tugura hanze mutima bigenda gute hmm. mbere yuko tubabaza ikibazo aho turahamagara umugwi w'abantu bashobora kuba batanu batandatu cyangwa icumi cyangwa barenga sibyo hama tuba tubatondeka hano tugaca tubabaza ikibazo mbere yuko tubabaza ikibazo mbanza kwidondora umwe wese akavuga izina ryiwe cyangwa amazina yiwe n'aho yaje ava aha rero tubabaza ikibazo umwe wese 예, 제대로. 뭐야? 아니, 왜 북인 일본 못 쳐요, 와우. 이게 가지고. hariho ibibazo tuza kuba hana n'inyishu n'inyishu nshimwe ntibasubira eh. hariya baca baja ku ruhande baca barindira rero ikibazo ca nyuma c'igikombe eh, igikombe cacu citwa telefone eh. hari ikintu utababwiye shagaro ry'imana abakirisitu batagatifu batori b'imana kano gatabo murakabona kano iki gitabo mrazingana citwa nibonaga gatoya nko mu kigali iki ni igitabo c'ivyahishuriwe abishura ibibazo ninge nsubiremwo nigitabo civyahishuriwe abishura ibibazo eh, bimwe ngo kumva ko cenda navuze iki oya nca ndaba maze araba mu gitabo civyahishura abishura ibibazo ah. asanga yosigarana nande eh, imanza zikaba ziheze nta mbere yuko tubashyikirijwe ikibazo cya mbere girasabe sabiye abandi yosefu aducire mu macama shengero ry'imana abakirisitu batagatifu ndabasavye mumwumvirize agenda hijiji mutega amatwi neza hanyuma ibikurikira muraza kumenya igituma tuza kuba twabasabye kumviriza neza ibyo ngira ndabashikirize ahanini bifatiye ku kigo senap n'ivyo gisanzwe gikora mu mirimo ya misi yose ikigo cishinze kubura no gukinga amatati senap cyatanguye gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri mu ntumbero yo gushika ku mugambi cishinze wo gutsimbataza amahoro ikigo senapi kiriko kirarangura umugambi wiswe tuganire twubake uwo mugambi watanguye mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uwo mugambi ahanini ushimikira ku kunywanisha ugwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye ikorera mu gihugu cy'u Burundi hamwe mbere n'ugwaruka ruri mu mashirahamwe ategamiye ibya politike abakenyezi badasigaye inyuma uwo mugambi tuganire twubake urangurirwa mu ntara ndwi n'amakomine ndwi nyene izo ntara n'amakomine nizi zikurikira muyinga ngozi bubanza bujumbura cibitoke rumonge na bururi amakomine nayo naya gasogwe kiremba rugazi kanyosha mugwi burambi na mugamba kugira ngo gishike ku ntumbero ciyemeje ikigo senape kirashigikira imigambi y'ugwaruka kugira rushobore gukora imigambi yo kwiteza imbere hama biufashe kuronka ico ruhurirako c'ingirakamaro mbere birurinde kwinubana na karengo mu nda harara inzara hakazinduka inzigo kubera ko ikigo senape citaho cane ivyerekeye amahoro hari iminsi mikuru gikunda guhimbaza cifatikanije n'imigwi y'ugwaruka basanzwe bakorana mu ntara zitandukanye z'igihugu gihugu iyo minsi mikuru nibiri umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi uhimbazwa igenekerezo rya gatanu ruhuhuma uko umwaka utashe hamwe n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro uhimbazwa igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe nyakanga uko umwaka utashe amahoro rero ni karahara mu ruganda ntibacure ni nacyo gituma abakera bayamaze ngo ahari amahoro umuruhoro uramwa urwaruka ruhurikiye mu mihari ya politiki rero rwategerezwa kumenya ko ibyiyumviro bya politiki bidategerezwa kubatandukanya mu gihe boba batahuye neza isiguro y'intwaro rusange ariyo demokarasi intwaro rusange rero yaturutse ubwa mbere mu gisagara ca Atene aho hari mu kinjana ca gatandatu imbere y'uko Yezu avuka ikaba isigura intwaro y'abatowe n'abenegihugu kandi batwara ku neza y'abenegihugu mu ntwaro nk'iyo rero haraba ihiganwa ry'imigambi rishikirijwe n'abari mu migambwe itandukanye canke kugira abenegihugu bahitemwo umugambi bashimye aho intwaro rusangi imaze gutera imbere bashima imigambi ntibashima umuntu canke umugambwe maze bagaca batora umuntu yashize imbere umugambi uzobateza imbere abenegihugu rero bahejeje gutora barabikora ntibaca biraramira nka ya mpene yavyaye muci iti ahanje ndahejeje hasigaye aho umwungere baraterera agacumu kubumwe igihugu mu gukora ibikorwa vy'iterambere gutsimbataza amahoro n'umutekano no mu gukurikira indongozi bitoreye mu bikorwa vyo gushira mu ngira imigambi babashikirije nabo bakayitora mu ntwaro rusangi ariyo demokarasi rero abatowe batwara ku neza ya bose aho naho ni mu gushira mu ngiro imigambi beme yemereye ababatoye mu gutorera inyishu ingorane ababatoye bafise hamwe no mu guhana abakora ibyaha binigira mu menshi iterambere n'amahoro dutsimbataze rero amahoro n'intwaro rusangi bidushikane ku mahoro arama n'iterambere ni naho tuzoshika burundu kuri ca cifuzo ciza kiri mu ruririmbo ruhayagiza igihugu cacu kivuga ngo korana ubumwe n'abagabo nitekane sagwa n'ugweze sangwa n'amahoro meza urakoze arakoze cyane arakoze cyane arakoze cyane shengero ry'imana nshuti zanjye ibibazo byose dufise ku rupapuro arahejeje kubivuga ibibazo byose n'icya telefone yahejeje kubivuga abantu bangahe abantu bangahe cyangwa itongereze ku ndumwe batandatu batandatu ba mbere abafasoni batatu abafasoni babiri abashinga nawe babiri umusore n'inkumi wowe umubaro ingo ikindi nacyo ntawizana ntawizana abagabo baraheze umufasoni umwe ingo we bamwana ingo ku murongo muri abiri ubundi mugabo ari umugabo nari nahamagaye yari ageze ageze ngujya natondaho bamwa ugeze rwenya rwaba mwana nyarwenya rwenya rwenya rwatubindi aha inkumi ngomba inkumi wewe w'igitabo ah. sawa aha irosa n'ibidondori n'ibidondori hera hano jewe nitwa manirambona silivestre ntara ya muyinga komine gasogwe urakoze cyane silivestre ukurikira Emery badian filbert komine muyinga emeri badian urakoze manase nsengimana komine gasogwe urakoze amina niyibizi komine muyinga amina urakoze n'ibisabwa Agnes komine muyinga Agnes mhm. Alice babana n'imana komine gasogwe idondoye neza muce nama ikibazo cya mbere ikibazo cya mbere ikigo ikibazo cya mbere mhm. ikigo cyo kubura no gukinga amatati senape eh. cyatanguye gukora ryabo muvuga umwaka muvuga umwaka gusa umviriza hijura babatoze batonze idondoye mwebwe muri hiyo abandi muri iyo kandi rero inosa umviriza inosa abo bicaye ngaho kwanyukira umuntu n'umwe ariko arashishishishusha ucumbwira ndagifuta ikigo senape cyatanguye gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri urakoze cyane ukurikira cyatanguye gukora umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri aho ukurikira cyatanguye gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri ni manase hanyuma mina cyatanguye gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri mm, hanyuma nyesi cyatanguye gukora mu bihumbi bibiri na kabiri ah, hanyuma harise cyatanguye gukora mu bihumbi bibiri na kabiri urakoze cyane warakoze mana waremye bana bani warakoze mana wewe waremye bana bantu aha eh. iyi nyishu yavuzwe ngaha iyi nyishu yavuzwe ngaha duhu eh. yari hembeye Ibi nicabona kibaje. Bahije abanyeshuri bamanze ndaba mu gitabo cy'ibyahishurwa. Ikigo cyo kubura no gukinga matati eh. senape cyatanguye gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri mu mwaka wa bibiri na kabiri muntu utavuze eh. umwaka wa bibiri na kabiri narasoma nga uburamviramo bayi bayi maze hmm. araba mu gitabo cy'ibyahishuri wabishura ibibazo hmm. asanga yosigarana nande havamwo sirivesire yagiye yahise aho da hmm. abo bagitoye yahise emutiyeni barabegiza amen bamwana mumbere igitenge n'amasabunane bamwana mm. kwanza kongo yo ingo ingo ingo tuhagararaho hanyuma eh aba bafasoni bose tubaye ibitengetenge mubona gute eh, eh, eh agatambaruka isuku n'uyu umuye ingo ingo abafasoni bahi ibitenge barivuze kura muri yo sashe kura muri 8 kura muri oga aba bagabo ibidobido abakota mupira mfise ibidobido oya bahe amabidobido bahe isuka bahe isuka isuka n'akara bagabo nibo barebinye eh bahe isuka n'amasabuna nane muhinga oye turabandanye n'ikindi kibazo abantu ubu naho dutora abantu munani mm. ikindi kibazo gikurikira nige mm. mpera ha aha ingo wewe ingo wewe mwebwe babiri uko nyene mutama wa w'agatelefone hariya ngo mwabuja wa marori ngaha nawe gatelefone ngo na wewe emutena hamagara bande wowe dugije kamera inokoye ingo eh ingo eh ba mabukwe mabukwe ngo uyo mwana arabo umuntu amugufata eh, eh, murakwigwa we va muri ya misore va muri ya misore y'abandi va muri ya misore n'abagabo b'abandi gwe emutama va mu b'abandi jariya jariya va mu b'abandi eh papiyusi wokorekera nyandwi shabani nkavuka muri komine butihinda mm-hmm. wokorekera sinzaba kwira jean bosco komine giteranye yego di bose ndayishimiye burino nkaba mvuka ngaha mu ntara ya muyinga ni boyi jean batiste butihinda jean batiste irakoze zakiya komine muyinga aha everine ndacayisaba komine muyinga aha orunera kabatesi komine muyinga aha sinigirira amisa ah, komine gasogwe aha mm-hmm. itangishaka honorine komine gasogwe bashiga inyura ikibazo mm-hmm. yabwira ngo baragitora eh ni kimwe cyamva inyuma emwe canjugunyuza eh ico nyere cyo kobesha <laughs> umviriza ikibazo eh. umugambi tuganire wubake uri kurangurwa n'ikigo senapu ushimikiye ahanini kuki umugambi ikigo senape ushimikiye kukunwanisha kunwanisha ruhurikiye mu migambwe yose itandukanye wahejeje ukurikira yahejeje hmm. ikigo senape gitatura amatati no kunganira leta mu migambi ya leta neza cyane ukurikira hmm. ikigo senape gishyigikiye kuwanisha urwaruka ruvuye mu migambwe itandukanye ukurikira eh, ikigo senape gihagarikiye mu kunywanisha abenegihugu bose eh. aha kunywanisha abenegihugu bose ushimikiye kuguhuza guhuza abenegihugu bari mu migambwe itandukanye neza cyane ukurikira kijejwe gutsimbataza amahoro na cyane cyane mu rwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye hamwe n'urundi rwaruka rutari mu migambwe wokorekera umugambi tuganiye tuganire twubake uriko urarangwa n'igi gose na ushimikiye ahanini kuke kuguhuza ugwaruka ruri mu migambwe itandukanye wokurikira wokorekera ushimikiye ukunwanisha ugwaruka ruri mu migambwe itandukanye wokorekera ushimikiye kukunywanisha ugwaruka ruri mu migambwe itandukanye wokorekera rushyigikiye kunwanisha urwaruka ruhurikiye mu migambi itandukanye wowe norine ushigikiye kunwanisha urwaruka ruri mu migambi itandukanye hamwe n'abandi batari mu migambi itandukanye hamwe n'abakenyezi mana mana kora ibitangaza byawe mana mana kora ibitangaza byawe kora ibitangaza byawe umugabo umugambi tuganire twubake kurangwa n'ikigo senabo ushimikiye ahanini kuki ahanini ushimikiye kunywanisha urwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye ikorera mu burundi hamwe mbere n'urwaruka ruri mu mashyirahamwe ategamiye bya politiki n'abakenyezi badasigaye inyuma ahanini umuntu yavuze kunywanisha urwaruka ruri mu migambwe uwo ni mugabo umuntu atavuze kunywanisha n'uwavuze guhuza agashyira ko imigambwe uyo ntacu muzana bamwita bice bya ishuri wabishuri bibazo amen aha mm. korode egera imbere papiusi bayi bayi shabani igigwa aha imbere mm. jean bosco n'agasaga cyane rugerowe bruno bayi na jean batiste bayi zakiya eferine abandi bose bagitowe aba badamu guhera kuri uyu n'amabasebasi mm. n'amasabuna nane muyiga waye eh, iyo misoro cuma cumi tibidobido baje kuganya urwagwa <laughs> nane tubibutse yuko ni ikiganiro c'ikigo senape cishinze kubura no gukinga matati mu mugambi waco tuganire twubake umugambi ufashwa mu mugongo n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya abandi batandatu abandi batandatu we mufasha ni hariya ukira eh, ngo ngo wewe eh, eh. ngo wowe nyene uravye inyuma wowe inzobe ngo ingo na wewe mamukwe nuwo na shehe muri kumwe ngaho ingo na wewe wari he <laughs> wewe mkoiwe nawe ndumuzebaza temjera ingo ingo bakwiye shiramo uyu wa nyuma uyu yagirarire tandukane eh, <laughs> yari yakirije kuva kera nibidondore nibidondore amisi morale singiyumva zubaili ukurikira kamariza zubeda komine muyinga aha nsaguye merine nyemana octavie komine gasogwe naho abandi marie ange Lidiane Zigimana Bonimpasandrine Sandi Gakobwa uzayima mubyeyi janete mubyeyi janete sawa nuko rero ikibazo kigira gatatumviriza neza aha mubyeyi nanini nanini gato aha ubirisi ikiga ikibazo cya gatatu umugambi eh. tuganire twubake uri kurangurwa n'ikigo senape urangurirwa mu ntara izihe muvuge zine gusa sibyo aha intara ya mbere ni muyinga ari nayo mwakoreyemo igikorwa uno munsi intara ya kabiri ni bururi intara ya gatatu ni rumonge intara ya kane ni kibitoke uwukurikira intara ya mbere intara ya muyinga intara ya kabiri ni intara ya rumonge aha intara ya gatatu ni intara ya Cibitoke intara ya kane ni intara ya Bujumbura intara ya mbere ni intara ya Muyinga aha iya kabiri ni intara ya Rumonge aha iya gatatu intara ya Bururi iya kane bayi ukurikira ngo intara ya mbere ni intara ya Muyinga intara ya kabiri ni ya Cibitoke intara ya gatatu ya Rumonge intara ya kane ya Bujumbura ukurikira intara ya mbere imuyinga iya kabiri ngozi iya gatatu bubanza iya kane bujumbura ukorekera ntara ya mbere ni muyinga iya kabiri cy'ibitoke iya gatatu ruyigi na rumonge hari bujumbura hari muyinga hari cy'ibitoki hari bururi ukorekera hari muyinga hari cy'ibitoki hari bujumbura hari bururi ukorekera intara ya muyinga ngozi bubanza bujumbura ngozi muyinga bujumbura cy'ibitoki mwese musa n'abishuye neza keretse umuntu umwe umuntu umwe yashizemo intara ya ruyigi ruyigi ntirimo niwe sivyo mumpera amasabuni munani eh niho genda imvumure na wagerageje ntiyamenyeka tubaze tubahinyishu rero eh bahinyishu umuje bahinyishu bahinyishu yesu baye yesu muzinama inyishu niyi umvereze umugambi tuganire twubake eh. usanzwe urangurwa n'ikigo senape eh, eh. urangurirwa mu ntara indwi n'amakomine bayavuze izo ntara rero mwebwe mwatubwira zine muri izi zikurikira eh, twase nimutubwire zose ndoye eh, muyinga eh. ngozi mm. bubanza mm. bujumbura tuvuze bujumbura niyo yindi kera bita ngo bujumbura intara ya bujumbura ntikibaho ni bujumbura bujumbura hakaba kibitoke rumonge na bururi mm. oya bazitondekesheje kuri bazi barazitorana niyo bari bibagiye ari bubanza hari umwe yayivuze Mm. aba babiri b'abana gende babaha ibitenge mwebwe muhetse abana bahe n'isabuni zine zine byakwiye abandi badamu bahe amabase wewe na wewe ingo babaha ibase n'abasabuni bamwe n'abasabuni nani wewe tora ibase muhe n'isabuni uyu u muhe ibido eh muhe n'isabuni muhe ibido n'amasabuni uyu muhe isuka eh, n'amasabuni sawa n'uyo muhibido n'amasabuni hayo tubandane ndashimiye senape ndashimiye senape yoyo yajimwe yinga iyo ataba senape igashikana igasogwe ntaho tuba turigeza ndashimiye senape eyewe senape we ndashimiye senape ndashimiye senape iyo ataba senape tuba twama turagwana jewe ndayishimiye kabisa ndayishimiye iyo aje igasogwaho ndashimiye senape hami tunywanishe ndashimiye senape twe twama turagwana ndashimiye senape none ubu turanywana ndashimiye senape akabisi nagahiye ndashimiye senape tugakina umupira uko ndashimiye senape tukarima ibigori ndashimiye senape dutere n'itomati we ndashimye senape hari n'ikindi kandi uko ndashimye senape ah, si senape yo nguko ndashimye senape hari indongozi ndashimiye senape ngozozo zabisabye ndashimiye senape hanyuma kiremegwa ndashimiye senape sinabo obonyene ndashimiye senape ndashimiye sereje ndashimiye senape n'abo bikora na ndashimiye senape abamenyesha amakuru ndashimiye senape ngo bobo batwitaho ndashimiye senape ngo dukenye umupira uko ndashimiye senape urakoze cyane urakoze cyane eh, urakoze cyane abantu bane abagabo abagabo eh, ubona abagabo ngo oya oh, uriya w'inyuma uyu w'inyuma ingo ingo asigaye babiri umwe ewe umutipe nani we ninde yaguhamagaye ntumbeshere jewe mviraho uravu mbeshera jewe ewe umutipe nani aba ni wowe bahamagaye aba babiri imisore y'imisonga ibiri oya ntibambeshere ku murango habona je ntabona hamagaye mviremo mviremo mviremo mviremo mviremo mviremo eh wowe nyene wewe ingo nahamagaye uyu eh naze wagafata rugata naze mugabo nawe no dushiremo umufaso numwe umufaso numwe eh. eh. wewe wambaye training y'uburundi e w'inzobe ngo nibidondore nibidondore uyo yitwa nde yitwa Choishake Jean Baptiste Jean ah, Baptiste muri komine Muyinga Aishaki Nzambimana Diodone nkambaye kamuri komine Gasogwe Diodone Nzabimbana mana ariyo simoni mvuka muri komine kirembo simoni cyiza francine komine muyinga cyiza francine emutiyeni perezida rero ikibazo ikigo senape eh. cyitaho ibyerekeye amahoro eh. hari iminsi mikuru gikunda guhimbaza cyifatanyije n'imigwi y'urwaruka eh. basanzwe bakorana mu ntara zitandukanye iyo minsi mikuru ni iyihe wivuga yose ni iyihe uwa mbere umunsi mhm. mukuru w'ubumwe aho wa kabiri ni umunsi mukuru eh, w'ugwaruka eh, wa gatatu wa gatatu ni umunsi mukuru w'itariki imwe y'ukwindwi eh, wa kane ah, nta wundi nagira ngo ah. wa mbere ni umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi wa kabiri ni umunsi mukuru mpuzamakungu w'ubumwe wa gatatu urasubiyemo nta wundi ah, nta wundi ukurikira umunsi mukuru wa mbere ni umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi umunsi mukuru ugira kabiri umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro ku isi uwundi umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi umunsi mukuru wahariwe amahoro turagushima mana aho turira mu gihe burayo Ah, ni iminsi mikuru ibiri eh. wowe wagira umbage eh. umvirizi yariyo hari umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi mhm. hakaba n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro si umunsi w'amahoro ni umunsi mpuzamakungu eh. mpuzamahungu bimwe bavuga mu gifaransa ngo journée internationale international utashize ko international siyo muri aba bantu bose simoni guma eh. simoni si wewe si wewe none si wewe simoni hari uwundi si wewe simoni sawa hari uwundi eh, eh. simoni muhisuka n'amasabunani abandi bose sheguruke turashekanye hanyuma dushimire uhoraho reka niko bigenda gute <laughs> niko bigenda hano turabandanye abandi bantu bane Eh, vandi vane eh, tuna vanavakara vanu eh. ngona wewe vama vamwa ngona wewe vamakara vandi hasikamuka vumwe iko vasi wewe wakachinjwa wakume nduru ekonivyo nivyo nibyo jahariya jahariya jahariya uve muri abo bagore b'abandi idondore nitwa Eric banyankindagiye komine gasogo aha ukurikira iyo nize anosiyate komine gasogo uwizeye imana maria asira komine muyinga ukurikira imana valeri komine gasogo valeri sawa ikibazo ikibazo umvirize neza tugaruke kuri iyo minsi mikuru nyene eh, tugwakwanya tugwakwanya eh, umunsi mukuru wahariwe ubumwe bw'abarundi uhimbazwa cyane umunsi mukuru w'umwe bw'abarundi uhimbazwa itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri uhimbazwa itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri uhimbazwa itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri uhimbazwa itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri eh sawa aba anyu ba mbere amasabuni munani munani none ntibagitore dutore bangahe dutore batandatu batandatu batandatu batandatu sawa rindira batandatu mwaba mwaba manura mwaba manura wewe ntibamye ngaho marori wewe wa marori nujya mufaso na marori babiri anja ntorundi umwe nawe we ngo aha ndahejeje umufasoni ngo we mukobwa w'amarori n'agapira ari inyuma ngo batandatu barakwiye bakwiye bakwiye Vaneko vaneko vane ko bakwiye vane ko sigisi nguyu ikibazo cyamva inyuma nicyo kigira kize shengero ry'imana abakirisitu batagatifu ehe eh, yitwa nde bigira imana musa komine muyinga musa ukorekera bukuru andre komine muganga ukurikira jean jospin deragakura katiswai jean jospin ukurikira na vakunzi konsolata komine kasogwe konsolata ukurikira kwitserimana donavine komine donavine irankunda sandirine sandirine irankunda hmm. neza cyane ikibazo barushe ngo uhereye ku muyinga ari ikiganiro cyatunganijwe mu mugambi tuyage tubake tubake n'ikigo senape kijejwe kubura no gukinga amatati ikibazo ikibazo umunsi mukuru umunsi mpuzamakungu mm. wahariwe amahoro uhimbazwa ryari itariki zingahe itariki zingahe muvuga itariki n'ukwezi kuko ni buri mwaka mwe muvuga itariki n'ukwezi itariki eh, n'ukwezi aha uhimbazwa itariki cumi na zitatu nyakanga neza cyane uhimbazwa itariki mirongo ibiri n'imwe nyakanga wukurikira umunsi mukuru mpuzamakungu inyishu uhimbazwa itariki mirongo ibiri n'imwe ukwezi kw'icenda uko umwaka utanu yaraje wokorekera uhimbazwa itariki mirongo ibiri n'imwe ukwezi kwa mukakaro urakoze cyane uhimbazwa eh. itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kw'icyenda eh. uhimbazwa itariki mirongo ibiri n'imwe nyakanga zero ruma rwaraneda mukeza rusaba ruheshe donavina nyakanga n'ukwezi kwa kangahe umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro ni iganekerezo rya mirongo ibiri na rimwe nyakanga cyangwa ukwezi kw'icyenda buri mwaka utavuze iyo nyisho abarasohoka yigiri hari abasigaye ntawavuze mu kakaro <laughs> ntawavuze mu kakaro yagiye ntawavuze itariki cumi na zitatu eh? muntu witwa musa n'umuntu witwa konsorata hamwe n'uhindukira akabasanga ngaho hari icyo mubona mumbonera niho bakiri niho bakiri ebagiye eh, n'intore n'intore barabigize uyu ni mukuru ngo utore igitenge ngaho n'amasabune ane mukobwa uyu muha isuka n'amasabune ane tuganire twubake tubibutsa yuko ni ikiganiro cy'ikigo senape cishinze kubura no gukinga amatati mu mugambi wacyo tuganire twubake umugambi ufashwa mu mugongo n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya igiwayo igiwayo tubandanye abantu bangahe mjeni eh, abantu bane abantu bane eh. murihe wowe ngo wowe mabukwe ngo kubona wowe musore ngo hariya oya ino naho wowe ngo wowe agasakoshi mugezehe ndahamagara abandi ndihamagarira abandi ninde vane ko igeri ino we musore va mu wabo bagore b'abandi vane ko ingo ingo wa mugabo ingo eh uwo mugabo nawe wenyine uwo ni mugabo oya bakwiye uwo ari nyuma yanje mwirugo ingo wowe ingo eh? ingo ingo oyo oyo yaje ah uyo wamye oya ingo we mupira wera ingo nyaruka ingo uriruka bakwiye yaje tutondanga aha babaza icyo kibazo bidondore eh komine muyinga Amani Rakiza Desire komine muyinga Patrick quartier Kibogoye sawa Odete Mani Rambona komine Gasogo Ukorekera Kwizera Benoate komine muyinga Benoate Unezero Zakia komine muyinga Nikiza Deniza komine muyinga aha babaza icyo kibazo ikibazo gikurikira umvereza intwaro rusangi ariyo demokarasi isigura iki ni intwaro imeze gute eee eh. intwaro rusangi ariyo demokarasi mhm. ni intwaro itwarira bose ni intwaro inywanisha bose kandi ni intwaro hatwara umuntu uwo ari we wese batarabye umugambwe avamwo barabye gusa akabishoboye wokorekera intwaro ya demokarasi ni aho abanyagihugu batogwa n'uwo bitoreye bonyine atagahata intwaro rusange ariyo demokarasi ni intwaro abanyagihugu batwarwa n'umutware bitoreye bonyine mu matora intwaro rusange ariyo ya demokarasi ni intwaro abenegihugu batwagwa n'indongozi bitoreye bagatwagwa n'abo bitoreye batarabye nkunzi cyangwa batarabye icyo umuntu ari wukorekera intwaro rusange ni intwaro itwagwa n'abo bitoreye kurongora intwaro intwaro ya demokarasi ni intwaro abanyagihugu bose bitore intwaro eh. demokarasi eh. ni intwaro yego abarundi eh. batora mm. atakuvangura batora iki batora mm. atakuraba imigambwe atakuvangura urakoze cyane urakoze cyane zakuyungurura akayungiro kazo zakuyungurure haleluya akayungiro kazo zakuyungurure haleluya akayungiro kazo zakuyungurura Nestor Mviramwo na Denise Bayi na Zakia Bayi abasigaye abasigaye bagerageje bagerageje nimwabitoye neza mwagerageje intwaro rusange ariyo demokarasi isigura iki canke imera gute ni intwaro y'abatowe n'abenegihugu kandi batwara ku neza y'abenegihugu yenda barabigiye ni bane bahise ingahe zingahe bavuze ngo bahe munani munani ajya munani mu kwigwa ikindi kibazo ikindi kibazo ikindi kibazo oya abanyeshuri ngo ngo wewe n'uwo muri kumwe n'uyu babaye batatu abakobwa bari he ingo n'uwo mu icenda ngo yegenda bukebuke ni mu aha nibidondore ni munani barakwiye cyo nitwa habya karisiere nkabamva muri komine habya kare yego ni Brino wo mu ntara ya Muyinga Blaze mu ntara ya Muyinga Blaze ni wagira gatatu wogira kane Eric ntara ya Muyinga komine Muyinga Sereni Gasogwe Sereniya ari iwacu mu Kirundi aha Nadeje Gasogwe Fabiola komine Gasogwe fabiyona goreti komine giteranye haro umviriza ikibazo <laughs> ewe mukamuri ikigongwe babaza icyo kibazo wombye babaza icyo kibazo nacyo nyene cavugiwe hano ati nacyo nyene hari kitavugiwe ngaha hana kimwe ko byose byavugiwe aha eh. n'ici telefone cavugiwe hambe nababwira hakiri kare intwaro rusange” bahejeje kuyisigura ngaho eh. none iyo ntwaro eh. yaturutse hehe ubwa mbere intwaro rusange yaturutse hehe ubwa mbere yazananye hehe yazananye hehe yavuye mu gisagara ikihe hasi eh. yatangure mu gisagara ikihe mwisiti mwisiti yihe iyo ntwaro rusangi yaturutse muri atene uwokorekera yaturutse muri atene muri siziyeme siyekire uwokorekera yaturutse muri atene yaturutse muri atene mu kinjana cya gatandatu uwokorekera ugarukira yaturutse muri antene mu kinjana cya gatandatu aha yaturutse muri antene mu kinjana cya gatandatu aha yaturutse muri antene atene eh? atene yaturutse muri atene mu kinjana cya gatandatu babwire muje aha vuga bahije intwara rusange ariyo demokarasi yaturutse ubwa mbere mu gisagara cyitwa atene atene mu gihugu cy'ubugiriki hano ikindi kintu nacyo hariyo abakibongera ko ngo mu kinjana cya gatandatu aho inyishu mwaba muyishe ikinjana cya gatandatu imbere y'uko yeza avuka bakivuze ufuma wivugira muri atene ugaca wihorera mu kinjana cya gatandatu eh. ubu byishe umuntu wese yashyize ko siyekire na mbere siyekire siyekire na siyekire avant jesikirisi zimwe si wayivuze mbiremo <laughs> muhe murere igigwa inyuma abandi igigwa inyuma rero igigwa inyuma tugira tubaze ikibazo cy'itelefone igira inyuma igira inyuma agashimwe gasigaye ngaka konyene aka gashimwe rero shengero ry'imana abakirisu batagatifu aba bafise ubushimwe nibo banza nimwe mubanza kugahiganirwa munaniwe cadutora muri mwebwe sawa mwebwe igigwa yo mwebwe igigwa kubera ngira ndabatubwira tubatondekeshe ngaha abantu mufise ubushimwe overeza rero kubera iyi telefone mbwira muhiga muri abantu nyambara mirongo umunani ndamahamagara uko mwagiye murakurikirana mu gutora ikibazo kuva ku itora wa mbere ni ukuvuga uwishyuye ikibazo cya mbere uwa mbere notangura kwishyura eh. acampera emeri badiya uri hehe tonda emeri badiya emeri ari hehe ari hehe yagiye manase manase tonda tonda tondaha uraba hariya hariya manase Amina tondaha Amina tondaha uku aha Amina Anyesi Anyesi kurikira ha Anyesi Alisi aha Alisi ingo hanyuma Jean Claude aho hanyuma Shabani Shabani Shabani ari hehe Shabani hanyuma Zakia Zakia Zakia Zakia Zakia ari hehe Zakia ingo habuze Everine Everine Everine Everine ari he Everine ha Ornella Ornella ho ni Amisa Amisa Amisa Amisa Amisa ngaho Amisa Faneko Honorine Honorine aba nibigirwa yo iko yobasha Honorine sawa endabereke shengero gimana mwebwe mutoze ku murongo egigwa imbere gatoto egera hari hanyuma ni mugera imbere ngaho nimugeze kwa Honorine amis Morare ngwindu nyuma Amis. Morare Morare aho inyuma hanyuma inyuma inyuma ngaha hanyuma Zube, Zubaira Zubair aha inyuma eh usabidua eh hanyuma ni ni Zubeda Zubeda ngahe inyuma Emerine Sanze nyama uh -huh. hanyuma Oktavi. hanyuma Lidia Oktavi. Lidia Sandrine Uzaima janete janete nyuma ya uzayima simoni simoni simoni hariya simoni hariya simoni erike kurikira erike erike kurikira simoni anosiyata ngo anosiyata ngo ngaho inyuma ya misi murani anosiyata inyuma ya misi murani eh, anosiyata mariyansiri kurikira mariyansiri ah, mariyansiri ari hehe aha sawa valeriya genda valeri andire ndereya ntibakubise mwabambubise jya hariya ngaho inyuma andire hariya inyuma kurikira uwo mufaso ni ninde valeriya ingwino ah, mutasimo rindira uyo aje imbere yawe uyu uyu mufaso ari imbere yawe murakoze cyane ndereya eh, jean jospin hariya donavina akurikira sandrine irankunda Desire, Patrick, Odeta, Benoit, hmm? Habiyakare, Benoit nindi? Genda. Habiyakare? Habiyakare ninde? Habiyakare kuri kirahaja, ni ni Blaise change Bruno. Eh? Blaise? Oya, wowe hey, Blaise genda hariya. Hey, when is our Blaze? hanyuma serenia sereniya nakurikire sereniya ngo blaze hanyuma sereniya bureze kurikiraho hanyuma serenia hanyuma hacakurikira nde na ah, ah. fabiola fabiola nadege ragorete aha ni nadege fabiola nadeje ninde nadege wewe aha igiweyo na deje hanyuma fabiola hanyuma goreti shengero ry'imana abakirisitu batagatifu hasigaye iyi telefone mbese ngaha mu ntoki ni ukuvuga rero yuko uyu unye ikibazo niyagitora twese tuba dutaha kimunaniye uyu kimunaniye kimunaniye kimunaniye kimunaniye kimunaniye kikabananira gushika ngaha a Mm. aba bose bakananirwa tuca dutora muri mwebwe oh, sawa sawa tubibutse yuko ni ikiganiro c'ikigo senape cishinze kubura no gukinga matati mu mugambi waco tuganire twubake umugambi ufashwa mu mugongo n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ni muri komine muyinga shengero ry'imana bakirisi batagatifu e mama ngo baje bita ngo nabadiyakoni abandi ngo nabaje inama amashengero ngo ngo tuba turabapagani ni mu isabiri ntiwacanye mu isengere canke iduwa aho mwahejeje mana mushobora byose Eh. waremye abantu bantu bane muyinga ukabashoboze ko batora ikibazo cya mbere mana bafashe batora ikibazo kigira kabiri amen amen bisa maze araba mu gitabo ngo baziginyure ikibazo ibitima ngo giye tekanye urabona ikibazo iyo kiri tekanye ikibazo kiroroshye <laughs> bahisha ikibazo bahisha ikibazo ikibazo umvereze neza umvereze neza binyuma nani binyuma ushima n'igitabo cyo byahishura abishura kugira mbiki sigara ni telefone nabyo kubaga ikibazo ni iki vuga ibintu bitatu mwumvise n'ibintu bitatu vuga ibintu bitatu abatowe mu ntwaro rusange bakora ku neza ya bose byavuzwe nabyo nyine ngaha vuga ibintu bitatu abatowe mu ntwaro rusange bakora ku neza ya bose muhore mwese tumvirize abafite yo kwishyura ibibazo e, muvuga ibintu bitatu abatuwe mu ntwaro rusange bakora ku neza ya bose mugenda niba utanga inyinshi urambwira hageze aha twagiye icya mbere icya mbere abatowe ku neza ya bose babwirizwa gutunganiriza abanyagihugu mu migambi babemereye yose bariko bariyamamaza icya kabiri icya kabiri babwirizwa guhana inkozi z'ikibi zose ku neza y'abenegihugu ya gatatu icya gatatu babwirizwa gukurikira neza ko iterambere ry'abenegihugu ririko riragenda neza namviremo bayi uca ugenda bayi cya bayi umugambi wa mbere abatowe eh, icya mbere bajejwe gukurikirana imigambi y'iterambere y'igihugu icya kabiri bajejwe guhana mhm. amakosa aba yakozwe n'abenegihugu bisunze amategeko icya gatatu bajejwe gukurikirana ubuzima bw'ababatoye ukurikira bayi bayi bajejwe gushikiriza imigambi mhm. baba bariyemeje biyamamaza aha cyo ni cambere guhana amakosa aha bayi bayi bayi bayi bayi bayi bayi bayi twahejeje wundi twagiye ubwa mbere aha hariho gushitsa ivyo bemereye abenegihugu ubwa kabiri aha kujya kuraba yuko abenegihugu bariko barakora barakora ineza iteza imbere igihugu yuko bariko bakora imigambi iteza imbere igihugu icya gatatu bagahana abatashoboye abariko barakora amakosa icya mbere ni ukuraba yuko uguhana inkozi z'ibibi ikigira kabiri uku kurangurira imigambi y'abenegihugu babatoye mhm. ikigira gatatu ni ugutunganiza bose utarabye nkunzi bayi <laughs> bayi bayi hariyo akantu bayi hariyo akantu kabuze hariyo akantu kabuze bayi bayi eh, bayi twagiye icya mbere ni uko boshyitsa ibyo bemeye ibyo bemereye abenegihugu imbere y'uko bitoza aha icya kabiri ni uko boza barategura amanama bagashyikiriza amajambo y'ingirakamaro benegihugu oya reka heze icya gatatu icya gatatu yego utakiza urashobora kuba uti ntabyo nzu abaye n'ubundi atakiza barigira icya mbere gerageza ni ugufasha abanyagihugu mu ngorane zimwe zimwe baba bafise hmm. icya kabiri kubatunganiriza ibyo muba mwiyemeje niko kwagufasha za ngorane aho nta kibuguzi kimwe icya mbere gushyitsa imigabo n'imigambi baba bariyemeje aha vuga cyane vuga cyane icya kabiri kubana neza n'abenegihugu aha kubana neza n'abenegihugu ikindi guhana amakosa bayi bayi aha icya mbere ni ugushyitsa imigambi baba biyemeje mu myiyamamazo icya kabiri ni ugutunganiriza bose batarabya babatoye cyangwa batabatoye icya gatatu ni uguhana abakoze amakosa hisunzwe amategeko bayi aha icya mbere kubana neza n'abenegihugu gushyira mu ngiro ibyo basezeranye igihe bari ko bariyamamaza eh. gutatura amatati y'abenegihugu icya mbere gushyitsa icyo biyemeze gihe ko bariyamamaza icya kabiri guhana abenegihugu biciye mu mategeko icya gatatu guhanura abenegihugu ntibakore amakosa ingo kwa minsi ingo kwa minsi icyambere ni ugutunganiriza abenegihugu utarabiye hunzi cyangwa umwazi ikigira kabiri ni ugukurikirana iterambere ry'igihugu cyacu mhm. ikigira gatatu eh. ni uguhana no guhanura bayi bayi <laughs> icya mbere ubiriza uyu nawe ubiriza uyu nawe basha ubiriza icya mbere ni ugushikana imigambi baba bariyemeje imbere ya bene gihugu icya kabiri ni uguhana cyangwa bagahanura batarabye nkunzi wabatoye cyangwa utabatoye icya gatatu ni ukugenzura neza ingene amatungo y'igihugu ariko arakubigesha bayi uwukurikira bose bananiwe cyo tubaza mwebwe bandi ngaha eh. aha icambere icambere bashitsa bakwiye gushitsa ibyo biyemeje kugira tubatore twebwe abene gihugu aha cya kabiri cya kabiri ni uguhana inkozi z'ibibi zikikamukiriza cyo aha icya gatatu icya gatatu bayi bayi bayi icya gatatu icya gatatu icya gatatu ni ugukurikirana bene gihugu bashyikira mu manama bumva bayi bayi bayi bayi narutsa bayo icya mbere gushyitsa ibyo bemereye abenegihugu igihe bitoza kigira kabiri guhana no guhanura uwo ari we wese mu gihe yagize ikosa kigira gatatu gukurikirana abenegihugu mu gufasha abo twatoye n'abenegihugu kugira ngo duteramire amahoro n'umutekano icya mbere ni ugukurikiza ibyo biyemereje mu gihe babatora eh. ikigira kabiri ni ukuza barahana inkozi z'ibibi ikigira gatatu ni ukuza baratunganiriza uwo ari we wese abituye bayi yegera icya mbere ni uko batunganyiriza ibyo bemereye gihugu ikigira kabiri ni uguhana uwo ari we wese batarebye nkunzi ikigira gatatu ni gukomeza ubumwe ubumwe amajyambere mu guharanira abandi nimwegere mbadikirahegere gushyira mu ngiro ibyo biyemeje icya kabiri gutwarira bose atankunze icya gatatu kwisunga amategeko y'igihugu bwa mbere ni ugushyira mu ngiro imigambi aba yaremeye abanyagihugu eh, icya kabiri ni ugutwayira bose atarabiye nkunzi icya gatatu ni ugukurikirana ko imigambi yashyize mu ngiro iriko irakogwa neza bayi bayi n'agasaga cyane icya mbere ni ugutsimbataza intwaro rusange mu kushyitsa ibyo biyemeje baciyamamaza mhm. kigira kabiri ni ugukurikirana iterambere ry'abenegihugu kigira gatatu ni ugutwara bisunze amategeko batarabye nkunzi bigere amarembe bigere amarembe bayi mubanze mwegere inyuma kugira ngo bikunde tubandanye kandi nimwibaze ikibazo nacyo nyine cyavuzwe ngaha icyo kibazo cyavuzwe ngaha ngaha kandi byari ibintu byoroshye aha icya mbere ni gutwarira umunyagihugu wese wamutoye n'utamutoye cya kabiri ni ugukurikirana iterambere rusange icya gatatu ni guhana bihanukiriye uwakoze kose bayi nk'ibyo uvuze abavuye ngaha bose bavuze ibyo nimurabika ikintu gishasha abandi batavuze aba ari cyo mwongera eh. ibyo bibiri <laughs> icya mbere ni ugukurikirana ni ugukurikirana iterambere ry'igihugu cy'uburundi atarabye nkunze akakurikirana uwamutoye n'ubutamutoye icya kabiri bagahanura bakajya mu mpanuro guhanura nk'inko mu ngo nk'abantu bari barashwara bategerezwa ubwa mbere gutsimbataza amahoro n'umutekano by'abenegihugu bwa kabiri kubashikiriza imigambi baba barabemereye mu gihe cy'imyamamazo ubwa gatatu guhana atankunze bayi bayi bayi icya mbere ni mhm. ugushitsa icyo wasezeranije abene mu gihe wari uriyamamaza ikigira kabiri ni ukugenzura neza yuko itunga rusange ko ririko rirashyirwa mu ngiro uko ritegekanya ikigira gatatu Nuko uko wotwarira bose utarabye tinaka yarantwaye cyangwa tinaka ava mu eh, mugambi n'uyu n'uyu ibyo babivuze ngaho ibyo ntibabivuze ngaho icya mbere ni ugushyitsa ibyo wiyemeje imbere biyamamaza icya kabiri mm. uguhana mhm. icya gatatu gukurikirana iterambere none ivyo ntibabivuze ngaha ivyo vyo gukurikirana iterambere aho nimuyumvira ikintu gishasha batavuze cavugiwe ngaha kare ca mbere gutsimbataza hmm? amahoro n'iteka n'itekane icya kabiri gukora icyuba wariyemeje icya gatatu bayi icya mbere ni ugushitsa ibyo wiyemeje igihe wari wiyamamaza uburyo bwa kabiri ni ugukurikirana iterambere ryo agira gatatu kuguma hagufi y'abenegihugu kuko igihe uhejeje gutorwa ntibisigura ko yabera bayi bayi icya mbere ni gutunganiriza abenegihugu utarazihunze icya kabiri ni guhana inkozi z'ibibi no kuzihanura icya gatatu ni gushyira mu ngiro imigambi wiyemeje uri kuri iya mahoro bayi cya mbere ni ukumviriza no kwakira umwenegihugu wese yaba muto cyangwa mukuru ukamwumviriza kandi ukamugera aha icya mbere ni ugutsimbataza mveraho bayi utanakije n'icya mbere siri tubandanya cya mbere gutsimbataza amahoro n'umutekano bayi gushyigikira ibikorwa bayi icya mbere gushyisa icyo wemereye abanyagihugu bariko baragutora mm-hmm. icya kabiri gutsimbataza amahoro n'ubumwe mu banyagihugu icya gatatu guhana ikosa ryo ryose bayi icya mbere gutunganiriza bose utaravye nkunze viramo cyambere kibaze kukunanira ntiwiri kurabandanya egera ino egera egera egera egera ino mwebwe mube murasenga mhm. mbere gushyikiriza abanyagihugu icyo wari warabemereye ukiyamamaza icya kabiri guhana amakosa utisunze wisunze amategeko icya gatatu icya gatatu baza mumureke baza mumureke yuko baza kujya aho baza mumureke icya gatatu oya bayi rero mhm. icya mbere gushikiriza bayi bayi icya mbere gutunganiriza bene gihugu utarebye nkunzi icya kabiri guhana no guhanura inkozi z'ibiri icya gatatu <laughs> none reka nabibarize ikibazo eh. bayi eh, babafasha iyo abantu baje kwiyamamaza eh. baba bafise intumbero baba bashaka ukuri iyo ugiye gutora umuntu uba ushaka kugufasha iki nimuyumvire ntihagire udwishyura uba ushaka kugufasha wumviriza oya wowe byanse ntugaruka iyi ngengeze wewe ngo niba bivuze ngaha nibyo ah, ah. umviriza Ofereza ingo na wewe ingo ah, sawa ingo wewe ni ndio akuhamaganya jewe Vamo. Ah antu mbesheye wewe Na na numbesheye ni. Unaanze eh. bishura hapo. Uri ya w'inyuma shakuze nawe shakuze nawe mufaso ngwino ah change kuma ngaho ngwino umva mwebwe ngwino ngwino muza kuvuga izina mu nyuma mwagitoye siniwe je siniwe ndabandika aha nibatangure aha icambere icambere ni ugushyira mu ngiro ibyo wiyemeje mu gihe wowe ariko uriyamamaza ica kabiri bwa kabiri gutwarira bose shatse gusigura nkajya umuntu atwara atarabye mpunzi mpinga yanjye n'ibindi Mhm. cya gatatu hagiyemo kuraba yuko imigambi ya leta iriko irakora nk'uko woba wari warabyiyemeje ucobongera ko kugwanya igiturire no kuraba ibindi bikorwa wokorekera icya mbere mhm. ni by'iterambere oya bayi tumvira ndakubwira uta uta icya mbere kinakunaniye vayo vayo tuvayo tuvayo tuvayo tuvayo intwaro rusange bishingiye ku migambi y'iterambere guteza imbere ubutungane twavuze tuti wumvise ikibazo sobera mu kibazo sobera ibintu bitatu eh. uwatowe abatowe mu ntwaro rusanga batware bakora kugira ngo batwarire bose ni ibintu eh, bitatu nyamukuru ibintu bitatu vuga ibintu bitatu abatowe mu ntwaro rusange bakora ku neza ya bose ni imigambi y'iterambere vamo vamo vamo twahejeje kuko bose abitoza baba bafite imigambi y'iterambere cyambere gushyira mu ngiro imigambi wiyemeje kigira kabiri ni gutwarira abo tutaravye nkunzi kigira gatatu ni gutorera inyishu abene gihugu kuvyo bagutuma mm. subiramo icyambere ni gushyira mu ngiro ivyo wiyemeje icya kabiri ni gutunganiriza bose tutaravye nkunzi kigira gatatu ni ya nyishu eh, ni ugutorera inyishu abenegihugu eh, ku byo wimba ikibazo aragitoye ikibazo baza mumvirize ikibazo baze mumvirize ari kiravuze icya gatatu atanu umwe yavuze yavuze gutorera inyishu ingorane z'ibibazo nicyo kintu atari witwa nde witwa nde ku izina n'indayikengurukiye fabiola nayikengurukiye fabiola telefone ngiyi inye murakoze cyane murakoze cyane igisa eh, murakoze cyane kuba senape yageze ngaho muyinga mukaba mundonkeje aka gatelefone nari mfise aka gatelefone ka anye none imana ibahetsagire kandi n'ejo muzogaruke mutubwire nabo ku iradiyo jya kugira ngo bateze baraza kudufasha ngaho i muyinga urakoze eh, cyane na hano ni na hano turangirije ikiganiro barushenguwe uno munsi tukaba twari hano i muyinga ikiganiro rero barushenguwe bwari mwatunganirijwe mu mugambi tuganire twubake w'ikigo senape ikigo cishinze kubura no gukinga amatati mu mugambi wacu tuganire twubake umugambi ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya tukaba twari hano i muhinga reka nkengurukire abari mu buhinga bw'ibyuma k'imana francois hamwe na inosa bibonimana mujye nama ndagushimye didier niyo nzima urakoze cyane nawe mukaba mwari kumwe n'umudiyakoni barene yabyarimana muhinga ye muhinga ye bayi cyari igikino barushe nguhere